Jaakwe God, heidense nasies het gekom, en die eie erfdeel binnengeval. Hulle het die heilige tempel verontreinig en Jerusalem een pijnloop gemaakt. Hulle het die lijken van die dienaar vir die voels gegee om te vreed, die vleis van die getrouwes was koos vir wilde dieren. Hulle bloed het soos water rondom Jerusalem gevloei, en daar was niemand om hulle te begraven nie. Ons is een bespotting voor ons bieren, verag en gespot dier allemaal om ons. Hoe lang nog? O Heere, sal hy vir altyd kwaad wees, sal hy jalousie brand soos vier, stort die toerle uit oor die nasies wat weier om het te erken en oor koninkryke wat die naam nie aanloop nie. Want hulle het Jacob verslind, en sy woonplek verwoes, moet die sondes van ons voorhouders teen ons hou nie, ontferm die gou oor ons, want ons is baie mismoedig, God van ons verlossing, help ons, red ons toch terwille van die eer van die naam, en vergewe ons sondes terwille van die naam. Hoekom sy die nasies spot en vraag, waar is hulle God? Laat ons sien hoe die nasies vergeld weens die bloedvergieting wat hulle oor die dienaars gebring het. Luister na die versichting van hulle wat gevangen geneem is, gebruik een groot kracht en red hulle wat die dood in die gezicht moet staar. Vergeld ons bieren sewe maal, Heere, oor die verachting wat hulle teen u geslinger het. Dan zal ons, je volk, die skape van die weiding, die voor altijd dank, in de prijs van geslacht tot geslacht.